رسول الله وبعد Zahvaljujem Allahu Đelešanu, neka salavat salam na njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame. A zatim počet ćemo sa Rijadu Salihinom kao što je uobičajeno znači sa hadisima koji čovjeka postiču na dobro a odvraćaju ga od zla. I naravno kao što je uobičajeno, imam nevjeri i počeo je sa poglavljem u nijetu, namjerama i iskrenosti. Znači sa hadisima koji ukazuju na te dvije stvari, namjera i nijet. Koja je razlika između namjere i iskrenosti? Ili nije taj hlasa? Nijet je vezan za samo djelo a iskrenost ihlas je vezana za onoga za koga radimo djelo. Znači imamo dvije stvari u nekom djelu. Djelo koje radimo i onog zbog koga ga radimo. A nije ti vezan za samo djelo. A ihlas je vezan zašto? Za onoga koga radimo. Pa sad mi smo lađe još onom postavili za cilj naših namjera. Ako je to cilj naših namjera, onda je to šta? Iskrenost. Ako nije, onda je to šta? neiskrenost. Allah Žešanu je mjerilo u vezi s tim. Znači, to je razlika između nijeta i iskrenosti. A imam nevi iz njegovog govora, vidimo ovdje, kaže, Baba li hlas vehdari nije, poglavlja o iskrenosti i nijetima, vidimo da ima namjer govoriti o čemu? O nijetima i namjerama. Fi džemil amal vala kuala vala hvala barize vala hafi. U svim dijelima, riječima i stanjima, javnim i tajnim. Traženje znanja, nema nikakve sumnje da je šta dobro djelo. Šta više, jedno od najboljih dobrih djela. Kaže Ibn Taymiyyah kod treći njegove fetve ovako, s prva njegove fetve. Pa kaže tamo kad govori o tevhidu, vidu, o lohije i o ibadetima i o svijetu, kaže talebul ilmi ibade. Tražiti znanje je ibadet. Šta više, kažu učenjaci, ibadet koji je bolji i vredniji od svih drugih ibadeta. Zašto? Zato što on je uslov za ispravnost svih drugih ibadeta. Pa čak i na namaz. Jer kada je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kako smo prenili sve hadijske zbirke vidio čovjeka koji je klanjao brzo nije se smirivo na ruknovima poslanik sa sallallahu mu reče kad mu je došao irđe fe salli fe inneke lem tu salli vrati se ponovo klanja jer ti nisi klanjao On je klanio, pa šta znači poslanikov reči nisi klanio? To jest nisi klanio namazom koji se prihvata i koji je ispravan šarijatski. Ne ulazeći sad da li će oni kad bude ispravan šarijatski, imamo dva, dvije vrste prihvatanja. Prihvatanje kod Allaha za koje mi ne znamo, to je tajna za sve nas. Poslanik ne govori o tome, nego govori da li on prihvatljiv uopšte u našim očima formom. Pa ga je vratio jednom, pa dva put, pa čovjek kaže, Allaho poslaniče, fe inje le muhsin gajra, ja ne znam drugačije klanja. Pa mu je poslanik sada objasnio šta treba da radi i taj hadis, kaže učenjac, je osnova za svu lemu nakon toga šta su rukrovi namaze. Jer kaže ulema što je spomenuto u tom hadisu, to je rukon, što nije, nije rukon. Znači, osnova za ruknove je zato što mu je poslanik govorio što treba podučio ga i ono što je nekakav minimum za prihvatanje. Znači, ruknovi i farzevi. Što nije, to su sunneti ostali. Pa šta nam dokazuje taj hadis? Koliko je bitno poznavati. Zato je Golaj Mosul kad jednom prilikom vidio starca čovjeka koji je klanio namaz, nije upotpunjavao ruknove, nije se ispravio slično, pita ga on, koliko dugo ti klanjaš tako namaz? Kaže, pa znam za seba. Čovjek ostario, bijelio, kaže, e, eh, od kad znaš za sebe nisi klanio namaz. Nikad. Nisi klanjao nikako. I to čovjek tvrdi, nije rekao Allah zna hoće biti primljen, neće. Ne može biti primljen, nije ispunjen, nije ispunjen ono što treba. Prema tome, vađi bi je učiti i naučiti, nema nikakve sumnje da je traženje znanja jedan od najvrednijih ibadeta. I kao takav, kao takav ibadet, bez ikakve sumnje da je vađi da čovjek bude iskren u njemu, pogotovo što poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao hadisu koji zabilježio je Budavud u svom sunenu men talaba al-ilma mimma yutaba bihi wajhu Allahi ko bude tražio znanje u onome u čemu treba doslužiti Allahovo lice ili u čemu treba biti iskren a ne bude neće osjetiti ne što znači da je vađi bez ikakve sumnje to upotpuniti i ispuniti. Zato imam nevi ovdje kaže da je rekao Vama umiru illa li abudu Allahe muhlisina lahu din hunefa wa yuqimu salate wa yuqtu zekate wa dalike dinu qajime. I njima je bilo naređeno kome? Ajet je iz sure Al-Bajine iz sure Džuza Amme iz drugog dijela dole i govori o sljedbenicima knjige prije nas i Allah Đelešanu mu kaže Vama umiru i bilo im je samo naređeno kome je bilo naređeno? sljedbenicima knjige prije nas a samim tim šta i nama illa li abudullah da Allaha obožavaju i sad bi mi mogli reći što je dovoljno ali ajet nije se zaustavio na tome nije dovoljno samo to obožavati Allaha muhlisina lehu iskreno mu ispovjedajući vjeru to je drugo što im je bilo naređeno muhlisina lahuddin. Wama umiru illa li abudullah. Znači, naređeno im je samo da Allah obožavaju, to je jedno. Muhlisina din, to je drugo. Šta je najvažnije u životu na, na Dunjaluku, inače u cijelom svijetu? Šta je najvažnije? Zbog čega je svijet stvoren? Znači da je to cilj svrha svega, to znači da je najvažnije. Ako se u ajetu uporedo s tim spominje još nešto, onda na to ukazuje? Znači, uz nešto najvažnije spominje se još nešto da je naređeno. Onda ako to ina što ukazuje, ukazuje na veliku važnost toga što je naređeno drugo osim toga. to je muhlisina lahuddin, da mu muhlisina lahuddin, da mu iskreno ispovjedaju vjeru. Mi kažemo vjeru, tako pravedemo, a šta je din u stvari? Kaže u lema, riječ din znači djelo u jeziku, kad se vratiš arapski jezik i tamo tražiš šta znači din, kaže u jezičkom smislu din znači dijelo, postupak, rad, što obuhvata riječi i ostale postupke. Što znači muhli sine lehud din, to jest muhli sine lehud, znači iskreni da budu u svim svojim riječima djelom. Hunefa. Hunefa znači pravovjernici, kao pravovjernici. Šta znači hunefa? Kažu učenjaci, to su oni koji su okrenuli se Allahovoj vjeri, a odustali od svih drugih vjera. To znači, znači To troje, dvoje je naređeno da budu takvi, u yuqimu salata wa yu'tu zakat. Da obavljaju namaz, daju zakat, odali to divno prime, to je prava vjera. Len je nala Allahe luhumuha vola dima'uha vola kirenalu utakva niku. Kažu sad vam drugom ajetom, neće do njega doprijeti ni meso, ni krvo tih kurbana, nego će do njega doprijeti vaša bogobojaznost. Kažu mu Fesiri da su Arapi u džahilijetu imali običaj svoje kipove božanstva kad bi zaklali njima kurbane kod kabe, mazati ih krvlju i meso. Uzmu tu krv, smatrali su je veričetnom posebnom i tako dalje, i njom su mazali te kipove i kabu i slično. Kad je došao islam, neki koji su tek primili islam i ostalo, rekli su mi smo tako i tako radili u džahilijetu prije islama veličali na taj način naše bogove onda je Allah preči da mi veličamo Allaha tim pa su htjeli Keabu namazati ti, tom krvlju i tim, i tim mislim i šta im Allah kao odgovor daje len je nal Allahe luhumuha voladinu do Allaha neće doći ni njihova krv, ni njihova mesa. To je vaše. Kad se prospe ode u zemlju, meso mi pojedete. Walakin je nanu takva minu nego do njega dolazi vaša bogobojaznost. Kažu mu Feseri, to jest vaša iskrenost u tom planju Kurbana. Vaša iskrenost u tom planju Kurbana. Znači, kako je Allah došao jednom nazvao iskrenost ovom najtom? Kako? Kažu u Lema dozvoljeno je nešto nazvati nečim drugim, što je poznato kao nešto drugo. I hlas iskre, i takva nisu isto, tako je li? Ali kad se nazove jedno drugim, to znači da je nešto srž nečega što znači da u principu o iskrenosti ajet govori i iskrenost je nazvana bogobojaznošću. Zašto? Zato što ona srž bogobojaznosti. I čovjek ne može biti bogobojazan ako nije iskren. Isto ko što podel se nam kaže El Hadžu Arafe, Hadži Arafa. Ima u Hadžu i obilazak oko Kjabe, ima i sa, ima oblačenje hrama, ima puno obreda, ali šta je srce Hadža Znači i takvaluk ima dosta toga, ali šta je srž takvaluka? Ihlas. Iskrenost. U trećem ajetu kul in kuntum in tuhfu ma fi sudurikum au tubduhu ja'lamuhu. Reci krili vi što je u vašim grudima ili javno pokazivali Allah za to zna. Znači, potpuno je za Allah zašeno isto ono što ti nosiš u dubini svoje duše, u dubini svoga srca od iskrenosti ili neiskrenosti, namjera i slično, i da ti to javno govore i pokazuju. Prema tome, ovim se šta u jednu ruku kažu učenjaci prijeti čovjeku da pripazi da Allah ne može prevariti. Možeš prevariti sebe, možeš prevariti druge, ali Allah je ono što ne možeš. I zato kažu učenjaci od velike zavodi znak, alamet, propasti, da Allah Đelešanu prepusti čovjeka u tolikoj zavodi da on misli da će zavarati Allah svoje namjerne priče. Pa se neki munafci toliko udube, pogotovo danas u ovo vrijeme imaš ljude koji kažu kad se ponavlja laž da postane istina. I, i oni stvarno toliko postanu ubjedljivi da i oni malo te ne dođu do toga da, da je to istina. Ali Allah Đelešanu šta? Jer za Allah je sve jedno da li mi nešto javno govorili ili nešto krili. I to nas u jednu ruku upozorava prijetnje, upozorjenje i podstiče da se ne razlikuje naša unutrašnjost i naša vanjština. Zato kad je Ulema definisala iskrenost, šta su rekli? Kažu, iskrenost je da se ne razlikuje tvoja unutrašnjost, to jest ono što ti u duši i u srcu i tvoja vanjština ono što je na tvom tijelu. Znači, ukoliko se razlikuje ono što vjeruješ. Recimo munafici, šta je kod njih problem? U njih je razlika u tome što je u, u srcu i duši šta nevjerstvo. A na licima i na postupcima šta ima. I to je razlika, to je neiskrenost. Prema tome, iskrenost je da ti ono što je u srcu bude jednako i ima ti. Čak šta više kažu, lema osnova je da u bolja unutrašnjost nego vanština jer uvijek više voli više želi nego što može da uradi u principu ali ne smije biti ne smije biti obrnuto zbog toga neki su to drugim riječima iskazali pa kažu iskrenost je da ti je svejedno pohvaliti ili te pokudom znači da jednako reaguješ na pokudu i na pohvalu ili ti neko pohvalio i rekao najbolji si da ti si šehol islam, ti si učenjak ti si laki, ti si naki ili ti padao na srđu ili ne znam ja šta ili ti neko rekao najgori si nema gore od tebe ti si vaki, ti si neki sveti kaže, kaže u lema iskrenost je da reaguješ potpuno jednako na obrano znači za svoj postupak koji si uradio znači nije briga hoće li te neko pohvaliti ili će te neko pokoriti to je iskrenost zbog toga trećim riječima da tako kaže kad ja i ja definisuje iskrenost i kaže raditi dijela zbog ljudi to je pretvaranje rija, to je neiskrenost a ostaviti dijela znači ne raditi dijela zbog ljudi znači sad se ti bojiš neiskrenosti bojiš se, bit ćeš neiskren pa nećeš da uradiš dijelo je širo a kaže iskrenost je da te Allah zaštiti od toga Boga Znači da ne radiš zbog ljudi, ali da ne ostavljaš dobra djela zato što su te ljudi vidjeli. Jer kao kaže Imam Gazali, kad god osjetiš u sebi da vodiš brigu o ljudima, šta će ti ljudi reći, to je znak neiskrenosti. Pa ti svejedno uradio djelo ili ne uradio. Ako ga uradiš, to je pretvaranje, ne uradiš ono što želi. Kao kažu mulahadatul halk, da ti vodiš računa šta šta je za stvorenje i slično u nekom djelu. Nego iskrenost je da te nije briga da li te neko vidi, da li te neko ne vidi, šta će ti ko reći, da li će te pokuditi, da li će te pohvaliti. To je šta? Elihlas. I naravno, kao što je uobičajeno, imam neve i počeo je od hadisa, ono su bili ajati koje je spomenuo, od brojnih drugih ajata, ograničuje se na ova tri, sta hadis u kojem kaže Anemir il-Mu'minina bi Hafsom ibn al Khattab radijallahu anhu čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao innamal a'malu bin niyat wa innama li kulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha wa ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi muttafaqun ala sihhatihi kaže znači Omer radijallahu Allahu kaže da je čuo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao innamal amalu bin nijat sva dijela su urađena s nekom namjerom to je ispravno način hadisa sva dijela se rade s nekom namjerom o innamal i kolim imanu i svakom će pripasti od dijela samo ono što je namirio s njim to je hadis znači ovaj hadis bi glasio innamal amalu bin nijat o innamal i kolim imanu svako radi djela s nekom namjerom i svakom će pripasti od djela ono što je namijetio i namjerio. To je sad kao opšte pravilo poslanika se ne spomenuo. Nakon toga je spomenuo primjer koji pojašnjava to pravilo i kaže فَمَنْ كَانَتِ جَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِ جَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Pa čija hijđa bude Allahu i poslaniku ovdje neki <clears throat> prevode neispravno kažu zbog Allaha i poslanika. Znači čija hijđa bude zbog Allaha i poslanika, to je neispravno neispravno iz dva razloga. Prvo, nije ispravno tekstualno. Jer se tamo kaže ila, što znači cilj dolaska do nečega. A ne zbog. Znači, čija hijđa bude do Allaha njegovog poslanika, ka Allahu njegovom poslaniku. Njegova hijđa je za to. To je prvi razlog. Drugi razlog je što nije ispravno raditi djela zbog poslanika sa osam. Jedino se smiješ na raditi zbog treća greška što se ta greška pripisuje hadisu a nije tu hadisu ni rečena nego su hadisu šta kaže ka Allah u njegovom poslaniku <clears throat> spominje se naime da ovaj hadis spomenut na osnovu nekog sebe da je neki čovjek neka mu žena uslovila da će pristati udat se za njega pod uslovom da učini hidžu. Međutim, kaže učenjaci, međutim, Ibn Hajar, kada komentira to, kaže, nije utvrđeno da je ta priča povod ovom hadisu. Tako da je Osanik Selem naveo primjer za opšte pravilo koje je postavio da su sva djela rađena s nekom namirom i da će svako od toga imati samo ono što je namijetio. A nismo preveli ovo, e, pa čija je hijđa zbog Allaha, e, ka Allahu i njegovom poslaniku, njegova hijđa je ka Allahu i njegovom poslaniku, A ko bude učinio hidžu zbog žene ili zbog dunjalu kada nešto dobije, njegova hidža je ka tome što je učinio. U svakom slučaju ovaj hadis je osnova, zabilježen u skoro svim hadijskim zbirkama i neki učenjaci smatraju da je mustahab lijepo odpočinjati bilo kakva pisana djela ovim hadisom. Imam nevevi je tu prihvatio i 40 hadisa od nevevija odpočete s ovim hadisom. Ja da su ali jedno odpočete ovim hadisom. Imam Buhari je svoj sahih odpočeo ovim hadisom. Prema tome, iz dva razloga. Prvo da ukaže da je vađib i za svakom ko traži znanje ili čita hadis poslanika da ima ispravan nijet, ispravnu namjeru. I drugo da bude iskren u tom svom postupku i da će od tog svog truda koji je uložio u izučavanje znanja imati samo onoliko koliko je namijetio i koliko je iskren bio. I šta više. Zbog toga imam muziri, imam neve i ovo skrati, imam muziri, ima puno veću zbirku nakon ovoga navodi hadise koji govore o opasnosti ne, od neiskrenosti. Pa između ostalog navodi hadis u komu se spominje da će trojica s kojom će biti potpaljena vatra e, biti onaj ko je tražio znanje. U jednom rivajetu se kaže Hafiz Kur'ana, u čeču, u drugom rivajetu kaže se Alim, znači učenjak. Pa je razlog tome što njihova neiskrenost i da su to radili, da bi ljudi rekli vidi što su učeni i tako dalje. U svakom slučaju, iskrenost je nešto što se uči stalno, nešto što je stalno čovjek treba da pazi na to šta je razlog toga što radi, ako nešto radi i ostalo. I ne treba zbog straha od neiskrenosti ostavljati i napuštati dijela, nego treba uraditi dijelo i šta ga briga za